Заместник метът по социални дейности и интеграция на хора с увреждания на столична община, Надежда Бачева, официално откри новия Център за социална рехабилитация и интеграция, предназначен за хора с психични разстройства и интелектуални затруднения, разположен в квартал Бенковски. Центърът ще предоставя специализирана помощ и подкрепа за 40 пълнолетни лица, страдащи от различни дефицити. Мястото е оборудвано с модерни съоръжения и работещ с квалифициран персонал, включващ психолози, рехабилитатори, арт-терапевти, музикотерапевти, трудотерапевти, социални работници и медицински специалисти. Центърът има за цел да стабилизира състоянието на посещаващите го лица. Програмата предвижда индивидуален подход към всеки клиент, с което се гарантира, че те ще получат необходимата подкрепа за изпълнение на ежедневните задачи включително самостоятелното приготвяне на храна. Възможност за обучение в центъра се предоставя след подаване на заявления в дирекциите за социално подпомагане и провеждане на предварителна оценка на потребностите. За всеки от хората с дефицити ще се разработва индивидуален план, съобразен с конкретните нужди и състояние. Прогресът на всеки от посещаващите центъра ще бъде отчитан редовно. За да се гарантира най-доброто възможно качество на обслужване и развитие, заместник метът Бачева изрази надежда, че новооткритият център ще допринесе значително за подобряването на качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и ще подкрепи тяхната успешна социална интеграция.